falo que eu preciso de dois pau na minha vida, né? Um grande pra frente e um atrás. Porque você gosta bastante de dar o cu. Isso. <laughs> Vai! detona funk, tu passa bem ainda por cima. Se adianta com a todo busão. 20 da pílula e mais 5 da parada. Fala pra caralho, quero ver se é braba da cama. Uh, ah, uh. Ah, Fala ah. boca e me baba. Uh, Fala boca e me baba. Eu acho que um bom boquete já. Um bom boquete, Não precisa enfiar o pinto lá na garganta Vai, do menino, desce do linguadão, sobe do linguadão, vai. Desce do linguadão, sobe do linguadão, vai. Desce do linguadão. Sobe no linguadão, vai passar língua no saco, batendo a é. bunda no chão. O bonde da detona, deixa elas com tesão. Vai, desce do linguadão. Bonde da é. detona funk que chegou é. pra esculachar. Acabei com a memória é. do meu celular, gravando ela me mamar. Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mamar. Bonde da detona funk que chegou pra esculachar. Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mamar. Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mamar. Tá gravando? Então grava ela me babando, me babando, me babando. Então grava ela me babando, me babando, me babando. Então grava ela me babando. Eu falo que eu preciso de dois pau na minha vida, né? Um grande pra frente e um Porque atrás. você gosta bastante de dar o cu. Isso. <laughs> Toda funk, tu é. passa bem ainda por é. cima. Se adianta quatro do busão. 20 é. da pílula e mais 5 da parada. Fala pra caralho, quero ver se é braba na cama. Cala ah, ah. a boca e me mama. boquete já. Um bom boquete, é. Não precisa enfiar o pinto lá na garganta vai, da menina. Desce do linguadão, sobe do linguadão, vai. Desce do linguadão, sobe do linguadão, vai. Desce do linguadão, sobe do linguadão, vai. Passa a língua no saco, batendo a bunda no chão. O bonde da detona deixa elas com tesão. Vai, desce do linguadão bonde da é. detona funk que chegou é. pra esculachar. Acabei com a memória é. do meu celular, gravando ela me mamar. Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mamar. Bonde da detona funk que chegou pra esculachar. Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mamar. Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mamar. Tá gravando? Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me babando, me babando. Então grava ela me babando.